ikusi genuen e, aukera auki genezakela, ba, bueno, hemen ekoaldeko alderdi politiko gehienekin eta sindikatu gehienekin, ba, bueno, gutxieneko akordio sozial bat edo sinatzeko aukera. Hor, eh, hori horrela ikusi da, ba, bueno, ba, lanean jarri ginen, e, testu simple-simple bat e, idatzi genuen, e, testu horretan, bai, esaten degula e, alde batetik urrunketaren aurkako testu bat izango litzatekeela, eta bigarrengo puntu bezala preso gaixolarriak e, e, kalean egon barko luketela esaten duena. Bi puntu horietan ikusten genuen Euskal Gizartean e, ikaragarrizko babesa jasotzen duela horrek, eta horri ba, bueno, ikusten genuen beharra, ba, pixka bat irudikatzeko ja gehiago ba, eta sindikatuen artean. Eta bueno, harreman horiekin hasi ginen, e, egia da bai hemen Euskal Autonomi Erkidegoan eta Nafarroan ere partido politiko ia guztiekin egon gerala, e, PP salbu, PP eta UPN salbu horiek ez gaituztelako hartu, nahiz eta gure bai saiatu gara laberaiekin biltzen, baina beste partidu guztiekin bildu gera, eta baita iaia ia, ba, sindikatu esparru guztiarekin. UGT, komisiones eta guztiak barne direlarik. Eta bai aurkitu legula, ba, bueno, bi puntu hauen inguruan eh, adostasun bat lortzeko aukera. Azken finean, e, guk e, minimotzat jotzen deguna, eta benetazko larritasuna dutenak, eta benetan e, bihar bertan, ba, honi arazo hau e, konpondu beharra ikusten dugulako, gizarteak horrela ikusten duelako ere, eta bueno, e, bai alderdi politiko eta sindikatu gehienak ere horrela ikusten dute. Orduan, bueno, ba, horri pauso bat ematea joan gera, hori izan da gure helburua. Eta diozu ere adostrasun hori lehen geltokia izan daitekela? Bai, noski, hemen ikusi dugu, ba, bueno, hain zaila da, e, ba, gatazka politikonen inguruan e, partido politiko ia gehienak ados jartzea, Ba, bueno, dugu aurrera pauso, politia izaten alko litzatekela, bi puntu hauetan adostasun lortuko balukete denen artean, eta behin goz, e, beraien... E, gatazka politiko eta tikan atutziko balituzte horrelako gaiak, ba, asko zera erresago lortuko benituzkela aurrera pausoak, e, eta aurrera begira ere, ba, nik uste dut, e, hau oinarri bat izaten alkoholizatekela.